faltagia ondizean, bisentxo ere bai, defentsan oso nahi izan da, eh, zugu hastapen honbat egin, eh, berriz ere, eta amartanto ah, gibilan ginen, eta ez zin izan dugu posible berriz eh, markal horretzera, eta bote bortizak, ara ere uste dut, aski ongi erakarri dugula kotia hori, Baina jokoan, jokoan ez zugu gure jokoan enperatu, ez zugu bordera eman, e, Zaten errez pilota horrekin ere oso moterak ziren, eh, bisentxo horren onak ziren eh, azbitik egutzen baitu pilota eta hainen zat lehiago eh, zaila hainit zakitu hori zor entzatzea arpesare eukaitea, baina bon, da, pilota da, oso txapelketa poita egin dute bisentxo eta hori agortu eta hori honak aier.